нас стріляли не в закритій зоні, а на дорозі, якою користуються всі, хто хоче. І працівники аеропорту, і пасажири. Комісар зачекав, поки її закінчить і докинув. За винятком тільки тих випадків, коли ви їдете від ангарів Ерфранс. Тоді треба мати дозвіл. Йо-йо скипів. Те, що хіба це так складно? У нас були перепустки. Заспокойтесь, Йо-йо, не треба кричати, я не глухий. Знаю, перепустки були. У вас своя, у Жерара Блана, його власна. А от машину на контролі не зареєстровано. Мої колеги перевірили цю суттєву подробицю. Citroen 3743 НС-93 у службах аеропорту ніхто не знає. За вами у них записано Рено 11. Що ж до Блана, то у нього машини взагалі не було. Що ж виходить? Рено був на профілактичному огляді 30 тисяч кілометрів пробігу. Можу дати вам адресу майстерні. Це в Вільпенті, проспект Джулу. А Сітроен я позичив у брата Гіслен. Дарке насупив брови. Е, це хто? Подруга? Ні, дружина. Зателефонуйте, будь ласка, вона вдома. Ми вже перевірили у відділі реєстрації. Власник ці насправді Жан П'єр Рав'є. Ем, Рав'є дівоче прізвище вашої дружини, але мене цікавить інше. Я дуже хотів би, щоб ви пояснили, як можна потрапити у закриту зону машиною, про яку не заявлено на контролі. Адже за правилами для цього потрібен спеціальний знак з реєстраційним номером. У Парижі розпал терористичних актів. Агенти пильнують скрізь, де може бути якась небезпека, а ви ви примудряєтесь кататись машиною вздовж злітної смуги аеропорту, прослизаючи крізь доволі густі сіті контролю. Тут погодьтесь є чому дивуватись. Комісар підійшов до Гюйо і доброзичливо дивився на нього. Що ви хочете почути від мене? Ми з Жораром закінчили роботу. Про всяк випадок заскочили глянути. Чи не пішов іще один з наших приятелів, Робер Жантій? Ну, ми інколи разом ходили на обід. А яка робота у того Робера Жантія? Ів Юйо відзначив про себе, що досі комісар Дарке просто слухав, не пропускаючи жодного слова. Тепер же, видно, його щось особливо зацікавило, бо він занотував ім'я на чистому аркуші паперу. Ну, Робер Патре Конкорди, тобто знімає деталі з недіючих конкордів і їх встановлюють на літаки, що обслуговують лінію Париж-Нью-Йорк. Коли ми приїхали, він уже пішов. Щастя його, а то сів би ззаду і враховуючи траєкторії куль. У нього немає машини? Є певна річ. Ми, звичайно, заходили в ресторани аеропорту, нічого іншого поблизу не було. Не пхати ж 30 кілометрів до самого Парижа. Потім проведжали його до кожен повертався собі додому. Вам здається, що це нелогічно? Дерке ретельно записав слова Йо на своєму аркуші. Кінчик фломастера репів на папері. Менш логічно, мені здається, те, що ви, порушуючи правила, проскочили контрольні пости. Слухайте, комісаре, ось уже п'ять років, як я працюю в цьому клятому аеропорту. Знаю три чверті всіх тих що працюють на жандармерію, знаю і поліцейських сищиків, і жандармів, і митників. Наші пики викликають таку саму довіру, як наклейка, приліплена на вітровому склі автомобіля. Коли під'їхали до контрольного поста, чолов'яга там просто сказав нам, о, ви поміняли машину і підняв шлагбаум. Були б якісь ускладнення з приводу Сітроена, то ми залишили б автомобіль і пішли б до Робера пішки. Комісар відкинувся на спинку стільця і почав качати фломастер по столу. Ледь помітна посмішка торкнула кутики його губів. Так, це могло бути ймовірно. Єдина заковика в тому, що добрий чолов'яга-контролер нам чомусь про це не сказав. За його словами, Жерар Блан показав йому знак дійсний для Ситроена. На жаль, відповідна служба цього документа не видавала. Що ви скажете з приводу його походження? Цим ви не заженете мене у пастку. Дарке посміхнувся вже відкрито. При чому тут пастка? Я наводжу факти, от і все.